Юрій Мушкетик. Вернися в дім свій. Роман. Видавництво Радянський письменник Київ 1981 рік. Читає Світлана Горлова. В центрі нового романа Ізвісного українського прозаїка. образ современного архитектора Тищенко, человека чистой совести, высоких стремлений, преданного делу. Автор исследует вечные проблемы добра и справедливости, долга человека перед собой и перед обществом, ставит персонажей в сложные жизненные ситуации, которые требуют от них – граничного напряжения, полного и глубокого выражения наилучших человеческих качеств, показывает своих героев в их трудной любви. Розділ перший. Ясного дня середини вересня, коли ще зелено кипить дозріле літо але в повітрі вже продзвеніла невидима срібна струна, і той звук упав смутком у серце на далекій київській околиці, на свіжо асфальтованій ще пористій доріжці, що вела водночас до нового дев'ятиповерхового і старого двоповерхового будинків, зустрілися двоє друзів, колишніх студентів старе місто на цьому пагорбі, мов би, з болем впустило в себе нове, але ще не розчинилося в ньому, оборонялося вишневими та яблуневими садками і лікарняним лісопарком на горі, озером і вербами довкола нього. Одначе то тут, то там чорніла свіжозрита земля, і на зеленому тлі біліли в цьому вивершені конструкції та червоніла цегла. Будинки і будиночки стояли на горі ліворуч від дороги, праворуч від неї сивіло озеро. На його протилежному березі притулилися дощата станційка прокату човнів і літнє кафе. Струна, мабуть, продзвеніла над садками або в парку. До цього ранку побільшало червіні на кленах. А може, того сумного звуку й не було зовсім? Може, його зродила сама душа, відгадала за обрієм і перехилилася в осінь. Мабуть, що так, бо двоє хлопців і двоє дівчат на човні посеред лінивого озера сміялися задюристо й весело. І тільки він, Федір Іванович Огієнко, котрий щойно вийшов з будиночка і зупинився на стежці, вловив у природі ту грань. З досвіду знав, що й далі радітиме розкошем літа але вже не забуватиме про осінь, яка завжди наближається стрибками, поділка за поділкою. Так потопає човен, він то вирівнюється, то знову зачерпує води і занурюється глибше та глибше. Срібний звук мов би, завис у повітрі. Осінь вплилася в літо як нитка сивини в буйну чуприну. Він знав, так буде довго, доки не пожовтіє листя, і вітер пожене його впродовж вулиць. Тоді лише зникне оцей неясний біль, і душа змириться, і зупиниться десь на найнижчій подільці. Аж доти.